Agur guziri eta ongi etorri aspaldiko gazteak saio berri untarat. Gaur, virtual terapia sozietatea heipatuko dugu. 2008an sortua, errealitate virtualean murgilduko gira. Kasko bat behigien gainean eman eta irudiak zuzenki begietan hipnoterapia saio batean sartuko gira. Adina hundia, Alzheimer editasuna edo adimen urritasunak dituzten onura ekartzen alduen aterabide bat da denentzat ere ongi izatea hobetzen alduena edo estresa apaltzen aldu ere. Virtual terapia ari da bere programa garatzen eta entxegoen egiten ospitalean eta ere erietxe eta zaharretxe batzuetan. Nanda Fernandez Bredi Pierre Laperadek sortu sozietatea aipaga izanen dugu gaur. Eta sahar batzuen lekukotasunak ere entzunen ditugu virtual terapiak egin bideo batean agertzen direnak aspaldiko gazteak saioa entzunen duzue, Pirineo Atlantikoan departamenduak laguntzen duen saioa, Pierre Lapeirad gurekin izanen dugu eta kaskoa ekarri baitu ere unen erabiltzeko parada ere ukan dut. Virtual terapia ipatuko dugula gurekin duguna Pierre Lapeiradekin, egunon? Egunon. Beraz, lehenik, aipatzeko virtual terapia, Aintzin zenuten uh, enpresa behar ginuke berdin aipatu, Space Inver hori aipatu ginuen deia hemen e, realitate virtualaren inguruan uh, murgiltzen zidezte, eh? Bai, uh, ni eta nire nanda, gira realitate virtualan duela amar bat urte eta um, hasi ginen biak Parisen, biak emengoak gira ezagutu ginen Parisen, xantzakolpe batez, eta lan egin dugu hainitz urtez hortan, eta iten ginituen filmak uh, bereziki komunikazio agentzien zat, eh, beraz marketing munduan, uh, eh, Uh, lukxoko enpresa batzuen zat, Dior, Gerlain, edo uh, auto, edo egazkin munduko enpresa batzuen erbus Airbus bezala eta indugu hori urte batzuz, eh, eta asikira egiten ere dokumentalak. Eta hori nintzen duela bi, urte uste dut, uh, bai, horako zerbait, 2008 batean idultzen zait, eh, edo eta bian, ipatzeko uh, bizi belarra eta hori zen adibidez surf uh, handien gainean. Proposatza jendeeri bizitzea horbiletik biletik nola zen uh, belarra waina surfatzea, Beraz, eh, segitu ginuen emengo eh, surfrari ekipo bat, Gautier Garranks uh, eh, Bayonakoa, eta mm, Julien Molia bere, kidea. Beraz, segitu genituen egun bat zuz uh, belajan, eta uh, surfatu zituzten uh, kamera batzuekin buru gainean, uh, ama, bost, metro inguruko huainak, eta elburua ginuen erakusta diendeli, Ze urrun ginen uh, barnean, ze handiak ziren huainak, ze presioa bazen ere horren inguruan, preparakuntza eta guzti. Zen zinez dokumental moduan. Gero horrek, emeki emeki ideia eman dauzu eberdin, nola dinda virtual terapiaren uh, sozietate sortzeko gogoa ordean? Be, eto hori da konfinamendu denboran. Eh, ideia zenta, bon, konfinatuak izan girelarik, Euh, gure aldetik lan egiteko ez ginuen uh, gehiago posibilitaterik, en fait, euh, bon, jende guziak bezala, baina gu oino pixka bat gehiago, zenta egiten dugularik filma bat gehienetan, bada ikintza bat euh, hori uh, duena, erakusteko filmak bete horrekoetan, eta deia ez ginela urbitzen ahal bat abestez metro bat baino <laughs> gutiagotan, eh, emaitea bete horreko pare bat norbaitita gero beste pertsona bat segidan, etzen bat ere posible. Beraz, egon gira urte bat erdi uh, lanik gabe eh, parentesean artean. Dukan dugu ideia hori momentu hortan. Um, eh, Ispikatzeko pixka bat, nik badut lagun bat uh, miarritzen medikoa dena. Uh, mediko aski famatu bat miarritzen. Eta topatu nuen konfinamendutik ateratzean uste dut lehen astean edo. Eta errantzidan, uh, argigarria zela zenbat uh, galdu zituen en fet, konfinamendu denboran. eta nik erran a eta erran euh, euh, en fait, hil euh, dira beste elitasun batzuetaz. Eta, bon, hein, eta egiten dit, en fait, galdu dute Euh, kanpoko munduarekin, eta en fait, euh, biziari lotzen zituzten gauzak desegiten ditugularik ditugurarik euh, orako konfinamendu batekin, be, agertzen da, hainitzetan, ahulak diren pertsonen kasuan, uh, lehraketa sindromoa, erraiten arginuke hola, da sindrom de glissement, eta en fait, diendeak galtzen dute lotura biziari eta bizitzeko gogoari, eta beraz, kanpotik heldu diren patologia guziak eh, azkarrago bizitzen dituzte, haien sistema immunitarioa haultzen euh, baita. Eta beraz, jende hainit, zortaz hil dira, ukanginuan ideia, en fet, eh, realitatearen bitartez, berba, laguntza jende horiek, uh, pentsatuz barnean edo kokatuak ziren jende eri, ospitaletan eta zaharretxeetan. Asi ginen zinez zaharretxeekin, hastapenean, eta pentsatzen ginoen baginura berba zerbait laguntzeko, uh, erakutsiz kanpoko irudiak, natura irudiak, eta um, mm, nirama uh, eh, korrin hipnoterapeuta baitzen, uh, aipatuz berarekin erabaki ginen, egitea bien arteko uh, miksa bat, egitea hipnosa saio batzu, natura irudiekin errealitate virtualez. Berak aurkatu dauzkizu, uh, paisaia batzu, ba, hemen ditugunak, biziki edekak dira deia, eh, eta lotzeko bere hitzeri ordean eh, behar zen irudikatu hori guzia? Bai, beraz, uh, erabaki ginoen 2008 bat astapenan egitea lehen esperientzia bat, Eta, bon, lehena zenez ez ginuen protokololik uh, eh, definitua, indugu pixka bat hola uh, pasoka. Behar ginuen... Uh, hautatu lehen eh, gai bat, eta beraz, eh, erabaki ginuen eh, ongi izatearen gainen lan egitea, beraz, uh, anksietatea eta apaltzeko, eta hori baita, uh, gauza efektu bizikitzarrak ditu gorputzaren gainean, nahi ginuen hori pixka bat saiestu edo tipitu. Eta beraz, ari izan gira gu grabatzen irudia initz lehenago, eta gero berak uh, egin du tekstua irudian gainean. Eh, guai, uh, uh, bagira dola iru urte, uh, betu dugu pixka bat gure egiteko manera, eta guai idazten dugu senario bat lehenago, eta gero hartzen dugu zinez behar ditugun irudiak, irudi bakoitza metaforikoa baita uh, ejanaren arabera, terapeutaren uh, arabera norbait mintzo da. Bai, hori da terapeuta, nire ama, kokina. Mm. Da kabinetean bezala mintzo zauzu, bai. egiten nauzu... Uh... Da hipnoterapia sentzia bat. Ba, zuk usten dut, uh, eh, aintzida gixako bat, bada euria, bai. arbola, uh, edera da, uh, arbola eder bat. Iduridu tokia hau ezagutzen dutela ere. hor deietan gira. Beraz, bai, hor... Uh... Eh, iduridu egaldatzen aizela. Bai. bai, lasaitzen aiz, ba. Beti, beti mintzo zaute, ez dakit bai. zuten denez, baina... Bai, bai, zuten da. Aski apal da. Bai. Ah, bai, badira efetuak soinuan, beraz, iduridu zinez, amets batean sartzen ari zirela. Bai, hori da. Bai. Ba, ez dira kartuko, beste dira nire dut dutuntza eginen? Ez, ez, me... Ena hor, odeietan nahiz, bai. Puz dezazun pixka bat. Eh. Hor, eh. iludi bat dira, iludean eginak direnak, bai. hauek, bon, hauek faltsuak dira, baina oestean bai. izan diren iludiak, oianekoak eta horiek egiazkoak dira. Bai, egiazkoak dira, salbu uh, eh, imposibliak direnak egiteka... Uh, eh. ah, bada, suri bat hor, segitzen dut... Uh... bat. Bai, arrano bat. bat da? Bai. Ba, entzuten dut gainerat. Bikainan da, eh? segitzen dut ahanua beti. Iduridua idatzen nahi zela. dut uh, egalak uh, emaitean nik ere. <laughs> egalak zabantzea? Egalak zabantzea, bai. Eta pixka bat iluna da. Ba ilargia da, ba, ba, ba, ilargia da, eta... Me oh? lokartzen aldira hor? Oh, Gehienetan ez dira lokartzen, Euh, gertatzen alda, lokartzen bazila berdin du. Zenta, en euh, inkontzienteak, ala ere irrezibitzen ditu informazioak. Mm Baina euh, filma, egina da ez bortxaz uh, ahatsetan begiratu aizaiteko, baina obeda begiratzea goizean, zenta, hipnozaren uh, lana gero uh, inkontzienteak lan egiten du esperientzia gero, eta begiratzen duzu goizeko bederatietan, ala ere efektua okanen duzu uh, ahatsean eta horrengo egunetan. Ah bai, Hor diautsi gida, eh? Odeietik, baina uh, um, lujean gida, hor bai. Dira senarioak, en fait, eta hautatzen dugu terapia bat, nahi duguna egin, hmm. eh, zerbait obetzeko jendean bizian, eta gero eh, terapeutarekin idazten dugu, eh, enfin, terapeutak idazten du saio bat, Eh, espezializatua, beraz, uh, min baten gainean edo arazo baten gainean. Eta gero, irudiak metaforikoak dira. Beraz, eh, hmm. irudiak ez dira hor, uh, irudin metaforikoak dira, terapeutaren erranaren... Uh, Ala, berak dauzia, holkatu, memento hortan, bai. behar da ondartza bat izan. Bai. Ez da, itxasua baita espada ikusten hemen, ondartza da. Bai. Lainoan baitzira. Laino pean Bai. bai. bai. Eta en fait, lainoak badu efektu inkontziente euh, bat. Zure kontzienteak duko euh, ulertzen ez duena edo oartzen ez dena, mm baina zure inkontzienteak badu beste ikuspundu bat. Entxatu dutan bezala, hor, eh, ibiltzen gira hoian batzuetan, ondartzan, eh, hori e, guzia kalkulatua da, eh, gehienak dira asko irudiak ez haiteko denak, Bai, janen duke uneko larogoita amaja egiazko irudiak direla, beraz eh, guk grabatuak eh, Euskal Herrian uh, eh, irudunt erurogoi gradoko kamera batzuekin. Eta badira gauza batzu, uh, grabatu ezinak direnak, uh, adibidez, uh, egal egitea lainoen gainean, sori batekin edo, horako gauzak uh, ezin ditugu filmatu egiazkiz, beraz uh, irudez eginak dira. Baina saiatzen gira irude uh, batu kaitea ala ere. Eh, hor eh, medikoaren hautsa zuten da, e, hipnoterapeuta zure amaren hautsa zuten da, eta badira arabotxak ere bestalde. Bai, iten dugu mixa bat, en fet, euh, beraz, terapeutaren grabatzen dugu estudio batean, ukaiteko soinuan bat, bortxaz. Eta gero, baitugu mikrofono batzu, euh, mikro espazializatuak euh, hartzeko soinua oianeetan, eta, eta gure elburua da, ukaitea... Euh, Soinu ahal bezaino eta ahal irrealista. Beraz, itan dugu eh, filma gile guziak bezala, itan dugu sound design uh, obetzeko soinua eta zinez imertsioa lantzeko, baina oartu gira, diendean memorioak uh, atxikitzen dituela sori batzuen soinuak bereziki, eta maiten baitugu beste eh, munduko bestaldeko sori baten soinuak emengo pertsona batek ez ditu ezagutuko, beraz badu bada alde interesgarri bat hortan, baina memoria estimulatzeko hartu gira egiazko soinuak tokiaren arabera garantzitsuak zirela beraz. Horretzen ez, kuku baten eh, soinua hor, hori ezagutzen duguna hemen, eta da persona saharek ere uh, emeki emeki memoriak altzen malima dute, uruneko memorio horiek eh, beti buruan dituztera, nun Bai, guk lan egiten dugu hainitz, en fet, memorioarekin. Horain arte, ari izan gira, bon, eta soinuaarekin lan egiten. beraz, soinuek badute garantzi handi bat imertsuan eta, eta memorioarekin memorioaren zat, eta um, ari pixka bat eh, garatzen kinestesikoa baina eh, imaginazioaren aldetik, beraz eh, adibidez eszena batzuetan iguzkitan zira, eta ejan behar dena da mm, hipnosa denet, da mm, hipnosa teknika ezberdinak badira. Eta hor da, hipnoz plen konsientz, eskola zarengo nuke konsientzia beteko hipnosa saio bat, ejan nahi du, uh, eguneroko bizian baino kontzienteago zilela zure gorputzaren euh, aldetik, zure gorputzaren kontzientzia pixka bat handitzen dugu eta lanarazten dugu burumuna eta inkontzientea eta lortzen aldugu jendeheri sendiaraztea eguzkiaren beroa adibidez joaren gainean hipnosa eta irudiak nahasiz eta dira teknika teknika, hipnoterapia teknikak beraz geratzen dugu alde hori eta pixka bat euh, bitxea iten aldu hori gaita, baina uh, ukandugu uh, zinez kasua diendek sanditzen zuten uh, aizea, uh, aizelik gabe edo horako hozak, uh, ahi garria. Eta uh, adibidez aizearen aldetik, askida uh, gambela batean, adibidez uh, gambela batean, pertsonak badu uh, kaskoa buruaren gainean eta esperientziaren barnean da, pasatzen bada, uh, atea idikia bada eta pasatzen bada norbait kuruajean, be, gu eguneroko bizian ez gira uartuko, baina ala ere bada aire mugimendu bat, eta aire mugimendu hori erribatuko da eh, pertsonaren laguaren gainerat, eta mm, hipnoterapia estatu horrek, konsientzia eh, handitu eh, estatu horrek, eginen du, oino gehiago sendituko dutela, aimait beaucoup les chants d'oiseaux. Maitatu ditut xolien kantuak. Ces grands arbres. Arbola handi horiek xolatu naute. Ce cheval, j'avais là... Zaldi hori nahiko nuen perekatu. Pendant un quart d'heure, je n'avais plus mal Larden la jambe. Laurden batez, ez nuen gehiago zangoetan min. C'est une grande chance. Oartzen ziste, arrangurak ahazten ditugula, laurden batez. C'était bien. je m'évaderai volontiers. Ieshiginesake gogotik. J'adore ces, ces, forêts et ce chêne-là. Maite dit ah, tout au aitzori. Et ta ça rappelle quoi, ça... Avec le temps, quand le temps passe et puis euh, on oublie, mais non, vraiment. Ces bois, ces forêts et tout, du temps de mes Irazartzen ditu horroitzapenak. Nire buraso eta sinagaren denboran, joaiten ginen aurrekin piknikatzerat. tokia nundiren, eh, hori guzia erraiten dute, eh, ba, batek edo erraiten du, memento batez, eh, amabos minutuz beden ez dut gehiago minukan. Bai, hori da. Uh, bo, za hartzean, badira, badira bortxaz uh, arazo fisikoak, uh, za hartasunari lotuak, beraz hartroza, uh, pisua batzuetan, eta bon, naturala dena, denak pasatuko gira hortatik, egon batez eta hori garrantzitsua da joitza zen mm, pertsona zaharrak batzuetan antziak dira eta alta dira gu jendeak e, urte batzu berantago eta arribatzen direlarik e, zaharretxe batzuetan e, biziki zaila da guretzat konturatzea e, zenbat natura eskas duten adibidez eta zenbat ahreman soziala eskas e, izaiten alduten Hor, eskas horrek, usten dutoki gehiago minaren zat, usten dutoki gehiago anksietatearen zat, eh, belduren eta dena. Eta jende batzuek baituzte minak, eh, eta en fait minori erreala da, baina nahien buruak entretenitzen du minori, eta oino e, handiago bilakarazten du. Eta moztuz diendeak realitatetik, eta eramanez eh, gilo lasai baterat, oianeetan, eta hipnoza erabiliz, eta zinez badu uh, handi bat hipnoterapiak eh, efektu hortan, ebe anzten dute, uh, aiaren burumuinak, emaiten du uh, importantzia eta uh, konzentratzen da, en fet, gainean, baina sentsasio goxoen gainean, eta sentsasio negatiboak apaltzen dira. Beraz, ukan dugu, deia, bai... Uh, eh, mazte bat eh, hankan eh, min handi bat zuena eta ma bost minutuz antzi du hankan min zuela eta bikainena da efektu hori segitzen du uh, efektu hori ez da gelditzen kaskoak entzean baina uh, hipnoterapiak baditu sugiestioak uh, efektu hori segitzeko uh, betarrekoak kendu eta beraz mina apaltzen da denboran, esperientziaren denboran baina gero ere bai Eta nik beldur handiena duena, zaharrak eh, eta ora ikustean, badakigu uh, guk deia teknologia horiek behiak dira guretzat, ez da, bada zu, zumeitu urte ikusten ditugura, baina eien deia telefono mugikor bat teknologia biziki zaila da, komplikatua, oden pentsu nuen, blokaje bat edo sortuko zuela horrek, bene eh, burun gainean eman eta, ez dut uste? Ebe ber uh, beldurra ginoen, astapenean, egiarriteko. Denak badakigu teknologia pertsona zarentzat komplikatua dela. Hainitzetan uste dugu hori lotua dela um, beste garaiko jendeak baitira, eta ez zutelako gaztetan telefonoa, baina ez da bakarrik hori lotua. Lotua da ere uh, burmoinaren kapasitateari eta uh, gauza berriak ikasteko kapasitateari, apaltzen dena denborarekin bortxaz. Eta um, badakigu justu Euh, telekomanda, fin, telebista telekomanda bat erabiltzea zaila euh, bilakatzen da irreski pertsona zahar bat entzat, alorko guretzat biziki simplea da, eta um, beldur hortaz, realitate virtualarekin. Eta egin ginen lehen proba, uh, angeluko zaharretxe batean, Mariama zaharretxean, Euh, Arrituak izan ginen, zenta, mm, bon, baginuen trukaketa bat euh, haiekin, uh, eldu ginen kitorik entxearaztea gure lehen euh, filma, eta haiek medikoak maiten zituzten eta erizainak uh, gurekin dispo egun guzia, uh, neurtzeko tensioa uh, bi, uh, bihotzaren uh, taupadak eta hori guzi, eta gero biastez segitzen zuten eh, pasatu ziren jendean uh, Eta selekzionatu zituzten amak bat eh, pertsona zahar, irrogeita uh, eta alarrogeita amak urte artean guti egora bera. Eta ez denak pasarazten al, egun batez ez, eta baituzte uh, irrogeita pertsona hor bizi uh, hortan eta egin genuen hori sala eh, handi batean jaten duten tokian en fait. eta beste guziak etorri ziren kuriositatez ikusteko zerzen. eta eta gero haien artean eh, hitz eginez eta en fait, hainitz maitatu zuten eta hemen batzu pixka bat beldur ziren eta egiten genien bon, nahi bat zuen txatu eh, baina ez da presorik, ez bauzu emaitek endu betaurrekoa, eta Uh, entzatzen ginen, diendeak lasaitzea intzinetik. Eta, en denek begiratu zuten filma osokin, bukaila arte. Eta, deia hori eh, konten ginen ikustea. Eta, gero aipatu dute haien artean. Eta, beste heli, eta ez zutenek, nahi zuten enxatu Eta, deitu gaituzte uste bat berantago, jaiteko, bon, eh, bat guarazo eh, bat, entzatu ez zutenek, nahi dute denek enxatu. Ba, <laughs> guretako aski, eh, aski unki garria zen, materiala, asibai gira, aipatzen hor... Gerotak gehiago iruditzen sare sozialetan eta ikusten direla e, influencer edo horiek eh, ikusten dituzu, beti kasku horiekin, eta kasik e, egiazko bizian horrekin e, bizi dira, zuk terapia mm, hitza atxikiko dugu, zure tresnarekin, bena mm, zer da garatzen ari den material bat, eta kanpoan ere ikusten halko dena, e, geroan edo, edo utopia da. Uh, ustez, bezala, utopia da. Egeritate virtualeko teknologia eh, agertu da duela ama bos bat urte goti gola bera. Fen, garapena azkartu da azken urteetan. Pertsona batzuek, Facebook, Mark Zuckerberg, da horiek nahi dutelako, eh, nahi, baute proiektua eh, Eh, xale sozialak virtualez eh, egitea. E-, ez dut uste, biliko den, uh, eta hor beriki, ikusi dira bideoa iniz xale sozialetan, diendeak autok gidatzen betaurrekoekin edo eroskoetak egiten askoarekin, kaskoarekin. hori da, Appleek apple kasko bat hor berriki, Apple Vision, eta orain arte izan direan egeritate virtualeko kasko guzieri konparatuz egin dutena horiek da uh, atera dute hori janez zela ordenagailu espazializatu bat eta ez egeritate virtualeko uh, eh, beta horreko pare bat eta mm, haien helburua da jendeak erabilde zaten eh, pixka bat ordenagailu fin, geroko ordenagailu bat bezala Baina mm, momentuko aplikazio biziki gutxi badira, beraz iten dutena da betarreko parea eh, kaskoa atera eta gero itxoin mundu guzian garatzeileak aplikazioak garatzea horrentzat eta gero eh, geroak eranen digu zer den gehien garatzen baina nire ikuspundutik uh, eh, Bitorreko, fena, kasko batekin buru behinan, sobera zozoa iduri duzu, eh, karrikan ibiltzeko horrekin, ko. eta diendek ez dutena hori, beraz, eh, pentsatzen dutena, da eh, terapia aldetik interesgarria da, zenta mm, lagungarria da, eta bada efektu terapeutiko bat, eta zahitxeetan diendeak futitzen dira, konten dira, en fait, pasatzea momentuan bat, bitorrekoekin, astean behin edo astean aldiz, depenitzen du baina gero karrikan eta eh, eh, ikusten diren eh, bideoak dira influencerak, afa, youtuberak, zer nahi egiten erakusteko, erakusteko zer egiten alden, baina ez dut uste hainbeste eh, den sensu hortan. Mhm. Edo biziki, gauza biziki espezifikoetan, adibidez, uh, profesional arloan, adibidez. Inge nieri joantzat, do medikuntzan ere formakuntza aldean, eta badira gauza initz egitekoak, baina uh, ni hasteko naiz presatua ikusta diendeak uh, eh, karrikan uh, <laughs> kasko bat egin bai, Eta bada bat, denetara tuxo egiten duzulari ikola sozuki, eta eiekin teklak eta tekla virtualak baitituzu, horre, hain zinean, behar duzu zapatu gutxean nola, bai, bai. ziki egingarri da. E, nik pentsatzen nuen gehiago garatuko zela diokoen bideo diokoen edo? Uh, bai, denak hori e, pentsatzen dute gutxi gora bera, eta seguraski e, hori gertatuko da, bideo jokoek bauterako uh, interesainitz, interakzioaren aldetik, guk erabiltzen dugu bideo teknologia gure aplikazioan. Zenta, alor ez dakit zehaztu duten virtual terapia da aplikazio bat kaskoaren barnean eta aplikazio hori da plataforma bat terapia esberdinekin, eta terapia bakoitza da filma bat, eta filma bakoitzak tratatzen du, beraz, uh, arazo uh, zehatz bat, adibidez, uh, momentuko lan egiten dugu lo arazoan gainean, ikusi duzun filma, uh, lan egiten dugu uh, ongi zateren gainean, beraz, anksietatea, astresa apaltzeko eta hori guzia, Eh, lan egiten dugu minaren gainean, bereziki mina kronikoa. Eh, mina kronikoa eh, atxemaiten baita denetan, zaharretxeetan, ospitaleetan, denetan. Eta belduren gainean ere bai. Hori dira gure terapia luzeak, beldura inkontzienteak, e, zehazten dut, zenta mm, gehien muristen gaituen beldura bizian da inkontzientea den beldura. Eta beldur inkontzienteak denak baitugu, denak baitugu horako eh, beldurak, eta lan egiten alda horren gainean horretako jendeak joiten dira gehienetan terapiak egitera eta beldur horiek azkartzen aldira dira eh, eritasunaren e, beldur batekin edo hiltzearen beldurarekin beraz e, garantzitsua zen guretzat horren gainean lan egitea ere. Beraz, eh, jaiten dutelarik erabiltzen dugula joko bideoaren teknologia, gehitu ditugu interakzioak gure mm, gure esperientzietan, beraz jaiten ginuen lehenago gure irudiak eguneko largoita amak egiazkoak zirela, beraz eh, adibide bat emaiteko garatzen dugunaren eh, gauzaren gainean, Hoian oian erdian gira, Uh, batekin, uh, eguzki apaltzea, giro biziki eder eta magnifiko batean, fean, lasai, giro lasai batean. Eta pimpidinak pasatzen dira intzinean, eta uh, guk gehitu duguna da, pimpilin horiek, ez dira egiazko pimpidinak, dira irudez egintako uh, pimpidinak. Eta egoiten dira, egaleiten uh, filma begiratzen duren pertsonaren aintzinean, beraz errekak gainean edo oianean. Eta trakatzen ahal ditugu, beraz segitzen ahal ditugu jendean eskuak. Beraz, um, jendeak eskuak mugitzean, ikusten dituzte haien egiazko uh, eskuak, baina bon, berde eh, moduan, eta emaiten badute eskua haien haintzinean, bada algoritmo bat, eta algoritmoak ezagutzen du eskua egoiten dela haintzinean eh, uh, eta pimpilin bat urbilduko da, Egoiten badira mugitu gabe, pinpirina etorriko da pausatzera eskuaren gainean, eta gero mugitzen aldute eskua, ikusten aldute pinpirina urbiletik, e, eh, gehasko bizian gertatzen baritz bezala, eta aldiz sobera fite mugitzen badira, e, beldurtzen da pinpirina eta airatzen da. Eta baitugu e, interakzio esberdinak, animale esberdin eta intsektu esberdin batzuekin, beti e, egora lasai batzuetan. Horrek, e. ekartzen ditu diendeak, ohar gabean, kalmatzera, zenta ez badira kalmatzen, pimpirina ez da horbiltzen. Biziki interesgarria da, zenta denek nahi dute pimpirina ukan eskuan, beraz nahi eta nahi ez bortxaz lasaitzen dira. Eta mm. teknologia hori nahi dugu garatu geroztak gehiago, zenta ekartzen du uh, gehi handi bat uh, eh, guri esperientziari. Sexual Terapia Sozietateko Pierre Lapeiradekin segitzen dugu beti aspaldiko gazteak saiohuntan errealitate virtuala aipatzen metaren kaskoa duzuera erabiltzen, eta barneko programa duzuera zuhaurek garatu, baina ez duzue zuen kaskoa sortu aldiz, eh? Ez ez guk eh, ez dugu kaskorik geratu, guk garatzen dugu bakarrik uh, barnikoa, en kaskoan ikusten dena, beraz aplikazioa eta eta filmak. Edo zein kasko erabiltzen algin nuke egiazki, hartu dugu meta kaskoa, kalitate eta baimentzen dituen gauzen aldetik eta presioaren aldetik guretako horreka oberena baita. Horako kasko batek e, kostatzen du irehun eta berrogeita hamar eta bosteunero artean depeitzen du zein modelo ze kapazitate eta baina eh, teknologia aldetik eta presioari konparatuz momentuko egiten den gauza oberena da zenta aipatzen ginuen Appleen e, eh, ordenagailu espazializatua bon, teknologia aldetik askoz askoz aintzinatuagoa da zinez e, Uh, kriston bat da, baina uh, balio ditu 2.500 euro, beraz. Hora, fite egin du gautua eta hor eh, ez zen eh, kaskorik, nik ez dut eman kaskorik, baina soinua entzuten nuen ere, ezakin nuntik ateratzen zen? Bai, beraz kasko horiek, baute uh, sistema, fin, soinu sistema bat integratua. Bon, soinua dira um, uinak, bai, soinu uinak, do, bai, do jorazioak. Uh, igurriak, dira uh, belarrietarat buru ez uraren uh, trebeska. Ez da eslo handirosa, eh? hori gertatzen da eguneroko bizian beti hola da, eh, eh soinua sartzen da belarrietatik, baina ere eh, pasatzen da buru, buru eh, bitartez. soinuak dena trebeskatzen baitu, eh, kasik, eh, barien pertsona bat zuen gibileko amintzo bat da, entzuten duzuela adibide bat emaiteko. Eta beraz, soinua igorria da zuzenki eh, horren bitartez, eta entzuten duzu, ongi, Eta aldiz kanpotik, entzuten da, biziki apal, baina eh, kasko bauzularik buru gainean, entzuten da, ongi, hori da eh, ez arrunt eh, mostuak izaiteko kanpotik. Baina badugu ere kasko bat soinuaren zat eta aurkatzen dugu hori emaiteaz, eta esperientzia oinu imertsiboagoa da. Hora, jendeak ez dira trabatuak kanpotik heldu bada soinu bat, adibidez, ospitaleetan badira soinuak, jendeak mintzo, materiala pasatzen, eta hori saesteko, maiten dugu kasko audio bat, eta hola badute imertxio bizikion bat. Kwa. Dena, usoki isolatzeko. Jo, ez du haririk, biztanda, eh, wifi, bluetooth ere erten zinuen bazuela, behar zuela? Bai, beraz, eh, gure aplikazioak baitu bi eh, funtzionatzeko manera. Eh, lehen manera da eh, manera individuala, beraz dena egiten duzu uh, zu haurek kaskoarekin, beraz baituzu eskuak, uh, trakatuak, jo zira menuan klikatuz zure eskuekin, hautatzen duzu ze filma nahi duzu ikusi, bada tutorial bat eta hori guzti, uh, beraz autonomoak diren jendeak erabiltzen aldute kaskoa laguntzarik gabe, aldiz, uh, eta kasu gehienetan hori gertatuko da, etxeetan edo adimen urritasuna duten eh, eh, etxeetan. Eh, ez dute eh, kapasitatea bakarrik hori erabiltzeko, bortxaz, beraz badugu aplikazio bat tableta baten gainean, eta hori egina da medikoen zat, eta medikoak erabiltzen dute tableta, eh, justu emaiten dute kaskoa pertsoneri, instalatzen dira, ora, lasaiki, foteila batean edo oe batean, eta dena kontrolatua da tabletaren bitartez uh, eh, erizainek dut autatzen edo medikoek. Uh, eh, voilà. Ebe, untxe egiten zu hori aipatzea, horretara pasatuko bai gira, justoki lehen fase ari zizte hau experimentatzen errealki, e, medikuekin ere harremanetan e, zirezte, ospitalean ere naski, eta gainat zuen ekipan sartu da ere mediku bat, hipnusia egiten duena ere? Bai, beraz, ehm, gu asigirelarik eh, mundu hortan, uh, baginuen uh, deia esperientzia handi bat ukaitea realitate virtualan, uh, baina ez ginen mundu, medikal mundukoak, eta askifite hartu gira, Uh, nahiz eta haukan uh, hipnoterapeuta bizikion bat uh, ez publizitatea iteko nire amari me zinez pentsatzen dut biziki azkarra dela nahiz eta hori berginuen ukan laguntza medikal bat uh, kredibilitatea aldetik eta beraz xakarazten dugu uh, den uh, pertsona bat gure ekipoan eta uh, hipnosa ere erabiltzen duena uh, mina kronikoak justuki uh, apararazteko Beraz hori biziki importantea da, zenta uh, eh, medikurrek laguntzen gaitu, uh, eh, baitu gularik uh, eh, presentaketak, ospitaleetan, eta eta erran duzun bezala hasi uh, dugu aurten esperimentaketa fase bat, gure aplikazioaren lehen bertsoarekin, eta esperimentaketa horren helburua da, badira bi helburu, lehen helburua da ikustea kondizio uh, baldintza errealetan nora erabiltzen den eh, kaskoa, barin baituzte arazoak uh, arazo horiek konpontzeko, barin badira gauzako betzeko, uh, obetzeko eta beraz ikusteko zenez nola eskutan hartzen duten uh, medikoek eta erizeinek gure, gure aplikazioa. Eta bestalde ikusteko ere eraginak terapia aldetik eta osasunaren aldetik. Beraz, uh, hasi dugu uh, esperimentak eta hori uh, aurtengo Uh, ginen dugu lau hilabetez, beraz uh, integratu ditugu Bayonako ospitaleko hiru zaharretxe, bat euh, bereziki euh, Alzheimer euh, eritasunari uh, adena, orientatua dena, zenta nahi dugu, badugu gogoaguk lan egiteko eritasun gainean momentuko aterabide guti badira. Uh, eh, eritasun konitiboen zat, nahiz eta ikerketa initz eginak izan diren eta eta pentsatzen dugu, ikusiz ukanditugun eh, emaitzak orain arte, badugula posibilitatea, laguntzeko, uh, bederen laguntzeko, eta berba, eh, berba egun batez, uh, pixka bat medikazioa apalaraztea, uh, nahi baduzu. Horren aldetik, hor dezkatuz, errealitate virtualarekin, uh, medikazioak be, badituelako efektu segundario negatiboak, adibide bat emaiteko. Eta beraz baitugu hiru zahetxe baionako ospitalean, baten daian, uh, badugu adimen urritasun zentro bat bidarten, eta ari gira emeki emeki uh, fase hori uh, egiten eta jibatuko gira merkatuan uh, da inguruan, zer nahi du gure elburua da uh, ofizialki komerzializatzea uh, gure, gure soluzioa be hor da Ah, fite, nik espero, pentsatzen duen, urunago izanen zela, baina ez, fite izanen da. Erra nahi du komerzializatzea, ze materiala saltzea, lokatzea, nola pentsatua da hori? Bai, gure modeloa da uh, alokazioa. Beraz, egiten duguna da alokatzen dugu eh, urte batentzat edo bilentzat edo renouvelable, eh, nahi duzun bezala. Be, hasteko egiten dugu alokazio bat uh, urtearen zat. alokazio horrek badu kasko bat barnean. Eta jendeak nahi balin baituzte gehiago aplikazio kondu batekin erabiltzen aldira hiru beta horreko, iru kasko, en fet. bat ordean? Bai, hori da. Bai, bai. Hor, mementoan, geldituko da mm, zentroetan, hospitalez, ospitale, zaharretxe, eh, pentsatu dauzi uh, eh, hauen gana joa Pentsatzen da, geroan, ez dakit, etxean ere eh, erabiltzea olako gauza bat? Bai, be justuki hori da, da gai interesgarri bat, uh, eskerre galderaren da zenta hor gertatuko den gauza bat. Populazioa, uh, mundu guzian, uh, Europan eta Frantzian azkarki ari da zahartzen. Uh, hori da errealitate bat eta um, beraz badea eskaera gerozta gehiago zahetxeetan sartzeko eta mare ruski uh, eh, tokiak ez dira... Ez dira gehiago, ez ez dira gehiago, baina ez dira inbestera ikitzen zahetxeak, beraz uh, itxoiteko listak gerozta luzagoak dira eta oartu gira ere aipatuz eh, Euskal Herriko uh, zaharretxean, xalearen eh, zuzendariarekin. Diendean bizi luzetasuna zaharretxeetan geroz eta laburagoa zela. Duela mar urte uste dut, uh, xifrak ez niz xeur, me guti gora bera uh, lehenago duela mar urte zen zazpi urte bizi laupena zaharretxeetan, orain uh, diautsi da uh, urte baino gutiagorat. gorat. Eta hori lotua da, eh, gauza konkretu bati, da, e, ez delako askitokirik, diendeak sartzen direlarik, deia askoz sartuagoak dira. Eta sartzen dira zaharagoak, beraz arazo gehiagorekin, eta, voilà. eta gertatuko dena eh, mareluski urrengo urteetan, da izanen da eskaera guain bat. Eta, en fet, zahitxek, uh, eh, zailtasuna handiak ukanen dituzte eh, eh, hartzeko jendeak. Eta ikusiz nola, uh, entzinatzen den, um, frantzia aldean hasteko uh, osasun budjeta pixka bat kezkagarria da. Beraz, geroz eta geago garatuko dira etxeko zar, eh, zekin nola egen euskaraz, zuen a domizil uh, garapen bat horren aldetik, eta gure uh, aplikazioa erreskit, erretxada eramaiteko, eta zakutiki bat, kaskoarekin, tabletarekin barnean, beraz, um, ukandugu deia eskaera uh, enpresa baten gandik, alokatzeko gure aplikazioa, eta horiek erabiliko dute ekartzeko dienden etxeetarat, eta dibidez, min bat edo kolpatua den uh, edo zauri bat duen zahar, eh, pertsona zahar batek etxean, berbarin badu uh, eh, interventzio medikal bat, be interventzioaren denboran, uh, maiten aldiote uh, filma bat, lasaitzeko. Ez hori pentsatu astapenean, baina azkenean nola egeski eramaiten alden jenden etxeretarat, izanen da ere posibilitatea hori egitea, eta nahi dugu, nahi dugu hortan geratu pixka bat ere bai. Behar berri bat sortzen halko da, mentoaz erizainak eh, pasatuko direlarik etxetan, proposatuko dute eh, virtual terapia bat, <laughs> laurden batez, bat eh, ez, ez dakit, hor mentoaz fabulazioetan joiten gira, bena, bon, beste behar horiek izaiten alditu ere, kanpoan ere. Bai, gero gaiten nuen ez, tu sekuran horrek egiazko, egiazko ibilaldi bat horianean edo... <laughs> Edo natura nordezkatuko, baina Eh, hala, uh, jende hainitz egoiten dira azkenan etxean, eta ez dira eh, hainitz ateratzen al, eta badira egoera batzu, haiten bezala, nun uh, laguntza bat izaiten alden, Ez da behar hori ikusi justu uh, realitate virtuala aldetik, zenta esperientzia interesgarria da, interaktiboa da, beraz, uh, jendek biziki momentu honak pasatzen dituzte barnean, argigarria da, eh, dituzte kaskoak, uh, berdira ikusi izarrak begietan, argigarria da. jaiten dut, zenta bestela ah, bai, bai, sobera bai. da. gertatzen dena. Oh, uh, eh, izahi eskor bat. Eta sumat irauten du saio batek, hor? Uh, sumatekoak dira, bideoak? Saioak, ogoi eta ogoi eta bost minutu artekoak dira. Eta zoldi, horiek dira uh, saio aintzinatuak, uh, terapia aintzinatuak, uh, zinez tratatzen duterako uh, uh, arazo zehatz bat, gero badugu beste, uh, badugu katalogo momentuko askitiki bat, baina handituko duguna denborarekin, baina badugu parte bat katagologo hortan, eh, laburagoekin, dira sofrologia uh, saioak edo meditazio saioak, uh, eh, atxartze batzuekin, en Eta ah, bai. um, denbora laburagoakoak, adibidez, uh, sofrologia saioak dira amar, bost minutu hortekoak, Eta badira, oino laburagoak ere, uh, minutu baino gutiago iten dutenak, eh, espres eginak direnak eh, langileentzat, langilean zat, beraz, medikoen zat, erizainen eta ohartu bai gira, bazela uh, burnout hainitz, uh, hainitz, hainitz, menikuntza arloan, uh, lotua langile eskasari, hmm. lan sama handiari, estresari eta presioari, uh, eta mareruski arazo horiek, médical guzietan berdinak dira, ospitaleetan, zaharretxeetan, uh, adimen urritasuna duten uh, eh, pertsonendako uh, eh, zentroak, eta toki mhm. guzietan bada berrarazo hori, eta beraz, erabaki ginoan ere kondoan hartzea uh, langileak. Uh mhm. -huh. Wow. Bitsi da, errealitatera berrizitea. Hala, <laughs> ikus dezazun pixka bat. Ah, bai. Goxoa da, esperientzia biziki goxoa da. Horrez aparte, bada gainera hipnoterapia eta euh, horrek eragin onbat du momentuan bertan eta egiten nuen bezala, badu eragin ona ere segitzen euh, duten egunetan, beraz egitea hastean behin pertsona batentzat horako saio bat, euh, nahiz eta etxean izan, biziki eragin korra alda alde honetik. Bo, seurraz ere garatuko direla horako terapia sistemak eta zuek ere berriz ikusiko duzuela eh, unen funtzioa entzinatu arau, eh, pentsu dut, eh, pentsatu ezin dituzten e, baliabide batzu atzemanen dituzuela eta bo, bide on hasteko erraiten gu virtual terapiari. Badalan, orai, ondoko hilabetetan? Bai, badalan, uh, <laughs> badalan hainitz. Eh, hor, eh, bon, dugu eh, esperimentak eta fase hori bukatu. Obetu behar dena obetuko dugu, ari gira eh, bitartean eh, bigarren bertsoa eh, lantzen. eta gero, eh, baitugu elburu el, gure lehen elburua, beda klienteak eh, ukaitea. Hor, badugu hastapen aski, uh, e, aski hon bat, zenta fase, testa fasean diren uh, e, zarritxetan e, deia bik nahi dute kliente izan, beraz uh, orten uh, gira, ofizialki, eta hori gauzan bat da, eta gero gure burua da diru altxatze bat egitea, senta bon, behartuak izan egitea hori egitea, uh, hartzeko ekipo bat uh, komerzializatzeko, joiteko ikustera zahetxak, ez dugu guk dena egiten ahal. deia hor, eh, momentuko egiten dugu binaka uh, sorti pertsonaren lana, beraz, Eh, gau laburrak eta egun luzeak, me, bala, mm, behar dugu behar diru altxatzeko, ikerketa segitzeko, deia, zenta ikerketa eta garapena eh, hori da gure lanaren eh, parte interesgarriena eta beharrezkoa da zinez uh, ikusteko zer den obekien martxan, haiten zinuen bezala, gero hartzeko presaren barne, langileak, saltzeko, presentazioak egiteko eta hori guziak. Ongi da, bo mementoan izar belen hor bidarten eta biak nanda Fernandez Bredillarekin eh, eramaiten duzen proiektua, mentoaz garatuko dela, espero, ere? Ba, hori da, be, gu biziki kontengira eh, deia ortera tajibatzea gatik, zenta izan da, izan da aventura luze bat, eta uh, arazo teknikoa iniz, berra izan ditugu pasatu, eta hor kontengila hortan izaitea, eta Eh, erabiltzen dut eh, hori uh, hori pasatzeko pixka bat eh, mezu bat gure aplikazioan ari bai gira parte kultural bat garatzen oartu girelako musikak ze efektu hona iten alzuen uh, buruari eta um, badugu parte bat deitzen dena balad musikal eta elburua da uh, egitea live Euh, kontzertuak euh, edo dantzak uh, artista batzuekin, naturan, beraz, euh, adibidez, filmatzea uh, talde bat edo kantari bat, natura erdian, egiten, egiten saio bat edo kantu bat kantatzen, pertsonalki eh, filma begiratzen duen pertsonari. Beraz, uh, eh, elburua da pertsonek maitea kaskoa buru gainean, eta ukaitea kantari bat, haien dako kantu bat egiten, eh, edo musika satibat zati bat jotzen, edo, voilà. beraz, uh, barin badira, zuen uh, zuleetan artista batzu, musika lasaia jango nuke edo buruari hon egiten duen musika egiten duten edo wala, artista guzieri atea irekitzen dugu e, kolaborazioak egiteko. Bon, kontaktatzen alga gure webgunean normalki haste bat edo bi hasteren buruan e, izango da interneten, beraz eh, kontaktatzen alga hortatik, virtual terapiatik edo bestenaz e, deitu guri jatiat. <laughs> Pastuko dute zenbakia. Ongi da, ala, segituko dugu hori guzia, virtual terapia, terapia idazeta, T-H-E-R-A-P-I-A, eh? Importantzia badu, ere, itzunek. Bai, bai, bon, bergin man atseman izen bat, uh, ulergarria pixka bat izkuntza guzietan, ez eta gero, bon, badugu alburu beste egietara eh, uh, joaitea ere, eta nahi nuen konotazio eskaldun bat, ala ere, barnean, beraz, uh, egin dugu uh, miksa bat uh, terapi eta terapia artean. Voilà. Bon, Pierre Lapera da eskerrak, eh, un arte dinik eh, proiektua orkesterat eta bide luze bat dejatzen dauzugu. Ba, mi eskerrainitz eh, gomita lentzat eta placer batzean zure galderi erantzutea. Bai, mi esker. gaurko saio hau hortan bururatzen da, eskerrak Pierre Lapeiradi, virtual terapiaren aurkezpen bideoan ikusten aldiren saharrak ere entzonditugu, eskerrak sanamerkapidari bilagari ere bikoizketen zat, horeka deixaren eh, eta ezgart zatiak entzonditugu. ditugu aspaldiko gazteak, Pirineo Atlantiko etako departamenduak lagundu saioa. Entzuten ginuen, bestaldean, Siberoko botzako lankideekin duzu itzordua. Izanuntza!